Pa Može, može u kući. Može. Dobro, hvala ti, doviđenja. mindjárt ott lesz a postás, menjél be. Ott lesz mindjárt a postáson 3-4-5 perc után. Ott van a pénz is, és akkor add át. szezon külső gumian 28x2-es. szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. nem? Igen, Köszönöm az a szépen. Köszönöm szépen. Igen, szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. persze. Ou li pati da e kouwe kouwe kèp. Hello. Yes. What is that? Megjött a postám? Mennyi volt? Jó, hát akkor olyan tudom. Akkor lehet, hogy te adott kedvelt, mint az ember. Ja, kaptam, mert többet rendeltem, adott kedvelt, mint úgy nem állj többet. Hát és fásálló vagyok. Na mi van? Voltam már most is, meg egy Jó. Jó lett problem. Megvettem, visszafelé is jöttem. Vágyán van. Jó, hány jó, csak hozzá. Jó, Nem vagyok van, fizettem a... Csak a viccelők a világfinál fizettem ki, de hogy hozzá a két kiló viccet, hozok mindjárt. Ami nem fizetem be a telefonszámlátokat. Ott két kiló viccet. A gomenzó. Jó, akkor van a is hozhat. Akkor mi? E akkor itt a pénz, ez az ezer, mert akkor elég. Elviszem, akkor ki? a kongrádot, azt visszakaptam 400 szúzinát. Ez a kongrád meg az villany. Az villany nem alatt egy ezres. Elnézted? Jó, akkor még befizetem, a, akkor még hozzott az ezerből 10 kiló. Gyalog volt? Mhm. Mindjárt jövök vissza. Vettem, megvettem a gumikot. Megvettem a gumikat, helyek most.